mu kiganiro isanganiro ry'imiryango cuno munsi tuza kubaganirira ku buzima bw'abanyagihugu bo muri zone kabonga komine nyanzarake mu ntara ya makamba bari bahunze mu mwaka uheze igihe hibonekeza umutekano muke ariko ubu bakaba barahungutse baraza kutubwira ubuzima babayemwo bari mu buhungiro nubwo babayemwo ubu ukungene bakiriwe n'ababanyi babo icatumye bahunga n'icatumye bahunguka mfise ubuzima bubi nzo kwigumira tanzaniya oya haza handambi naza ndashishwe naza ndicuza n'icankuye ngaha ngenda hariya hanyuma uhungutse wasanze mu rundi hameze gute nuburi hari hameze neza abantu bariho mbere ubumere bagwiriye babaye benshi kare rero nta bantu benshi bariho bimwe bavuga ko intambara ya sutami yaraje waye erega nahari abantu benshi bamaze kuhicara bakategera iyo ntambara kwiba bakabura baguma barira bicuza ibintu by'abasize bataye ibintu baguma bagurisha nk'izo mpene bahombesha benshi barifuza ukuntu bugaruka ariko bikananirana kubera inuze amahera y'inahuri niki wahombye iyo mezi ashikane wabaye hariya mu buhungiro jewe ndarahomba ibintu vyinshi kubera ubwa mbere nafashe indi munsi ngangurishije ibintu nari mfise bimwe tusiga turagenda aha n'ibi nyine biri ngaho umugezi si kubirondera mu nyuma kubera nyine ntiyigeze ahunga yaciye agaruka azi no mu burundi urumva umugabo wawe yasanze wagurishije n'intebe zose wagurishije n'amatongo eee eh, oya oh, aya matungo ntitwagurishije wagurishije ibyeze eh, mm. turahita rero watanguye gushasha kurima imirima eee eh, twatanguye ukundi gushasha none bumeze gute muri rusange ubu ko n'abatanguye bushasha ubuzima ni buke buke nyene kubera ubu umuntu yajya akamemero kandi ubufu bwaduze ngana ingorane wibutse ko waguhije imirima ubu uriko urajya ukaca umutima umeze gute eka imbere ndashima kubera imana yafashije nkava hariya n'ukuntu haza hanshishe yego turabanye neza mbere ebe bagaba bararyohewe cyane kubura tugaruka canke barabinovye tene nakare bare baradusize nibasubiriye bare baragiye oyaye mm-hmm. oyaye bamwe batubwira ati mwe ati ubuzima bwa hariya ntabwo muzoshobora mugume ngaha ati none raba none wasabe kugira ubuzima bwawe bubandanye mumera neza ntusubire guhunga n'abana bawe mugume mutarataza mugenda kandi ufise aho iwawe uba kandi wubashwe mbona atacubayemo urugo rwawe kaje ndashima icyo nosaba gusa ni uko amahoro yoboneka nyine agakomeza nyine abantu tukaguma twibera ngaha nta kindi none hari bashikira oya nabihuha nkunda kumva kweri none abagikorera ku bihuha ugasanga barataye amazi buragurishije ibyo bamaze kubivuga wumva bo babwira iki nk'uwamaze gushika mu buhungiro ukabubona nubare ati ntibagume ngaha honyine nka tubwe ngaha twagize ubwoba gusa urabye nk'iyo mu gisagara uno mwana yari yahungiye muri tanzania avuga ko kugira ashobore guhunga yatorotse arongera agahanura n'abandi bana bagifise agatima ko kwifuza guhunga twebwe twabanga kabunga kumva abantu baguma bavayo mu ntara za makamba bujumbura rumonge baguma baca ngaba bahita baratubwira ibintu by'ibihuha byinshi batubwira ko intambara igombe mu burundi ngaha batwara hehe idutwara ikigoma iradushikanaho hanyuma caza ibibasi bidutwara nyarugusu tugeze nyarugusu naho bafata bagaharura abana bo ku wundi muryango n'abandi nka kurya abana batafise ababyeyi bakadushira mu kazu kamwe mutazinanye eh tutazinanye tuza turaba muri ako kazu akazu ka mwubanga tufa kurya uko nyene duhejeje hanyuma oya ahubwo maguma eh, mu mahigwa ati mu maganya kubw'ukuntu mubayeho nabi ukaca wibuka iwanyu ingene mwarya dukeke n'iki ukaca utangura kubabara abamugiye kuryama ukazibona amaso ziyarakoroce hanyuma byagenze bite ngo hunguke nuko twabonye ubuzima ari bubi eh, tumara nk'umunsi umwe twirirwa inzara twongera tuyirara harabaho iminsi nk'iko nyene tugenda tugira uko nyene tubona umengo wava tugirane e, eh, dupfa hariya tuhatangura konda kabiri nangwe ukarongera ngayi kabonga oh. twahunguce hagomba agire gufungurura amashuri eh niyo eh, twahunguce ngiye muri hasisere kugira wiyandikishe uhunguke canke vyagenze gute dushaka kutubwira ukuntu wavuye muri irya kambi nyarugusa irya kambi ni ugutoroka waratorotse mm, twaratoroje kuko ugiye ntibokwemerera ngo ugaruke ino oya ntiboyemera ko guma kubyaga umukomezo ubino nyene kwe tubwize abantu twarondera inzira zo mu kirundi tuza turasomba imizigo dutwara dusomba dusomba dushika ahantu nyene eh, tubica bicwa nyene maka turaronka vyose turaheza tugenda turahamishwa nyene mu ishyamba shamba maka turashika ahantu hari barabara nyene warinde n'amaguru oya n'amamoto hanyuma amahera wayakorayo uri umwana amahera mm. nino muhira ino muhira twarababwira nkajya turomye umuntu afise simu tukamubwira inamba hanyuma akatuvugira ino hanyuma amuhira bakadusayidira bakaturungikira inawe uriyo kudushikana ino mushyize ku mupaka mwinjiye mu rundi yumvise gute ndarumva ko ndyohewe kweri ushikire ababyeyi eh e, ndarabonye kweri kumengo hanyuma abandi bakiri mu buhungiro kumbe ntibarose uburyo bwo kuronka bw'itike cyangwa inaho uri ngo bagaruke mm. umva baremesha gute nk'umwana mugenzi wabo nk'abana bari hariya kuko bose ntibaca hariya bari nyarugusu ubuzima ni bubi nta mahera kweri yariyo ngo yoronka ngo yagusha kanino bataronse abagusaidanye bakagwa ukaza ntavyo woshobora kuko uvuze ngo ugomba witume ngo urondere ngo amahera yo kwizana usanga uri kuri kosomamo y'uburyo umwo nyene ukasanga urayabuze none wasigaye kugira bave hariya ntabatagi bishaka kuba muri ubwo mm. buhungiro babayeho nabi umva basabira iki kweri leta yobasaidia bakarondera uburyo bovayo bakavayo bagasubira mu burundi bwabo ko ndabona mu burundi harameze neza baravuga ibihuha buke buke mugabo ni bamwe bamwe bagenda bamwe bagenda ukaza wumva ko bavuga ngo ni inzara ihaye batwara abandi nabo bazona umubanyi wasanga mu ijoro wasanze yagiye ubajije ngo yagiye nyarugusu none nk'umuntu avuga ngo ahunze inzara we ntuca umutwenga cendamu mutwenga kweri kuko hariya niyo abagiye kuyitera nyene yopfuma gumino harya uyiga mu yakangahe nari indata amashuri ndaba hariya none mbangiye mu mwaka w'indwi none ndashe nsubira mu mashuri mato y'ubu ngiye mu wa gatandatu uyumva gute ko nasubiye inyuma ndarababaye mugabo ubu ndashima kare nziye ndarasanze abo twiganye bagiye mu w'indwi birambabaza cyane ndiyumvira kugenda nsubire mu wa gatanu kumva umenya nduheba mugangize atakunde kantimbe nyene nzotinda ndabashikira basi ntabahevye none bagenzi bawe bakora bihebuye oya abahevye n'abagiye mugabo basi basigaye babandanije biga mbega hari amakuru avuga yuko hari abaja inyarugusu bibaza yuko bazoca baja kubandaniza amashuri yabo mu bindi bihugu mbega nko muri amerika wowe ayo makuru ntiyagushikiye nkiba cyaratumye ugenda byo kujya muri amerika oya je sindosubira none we ico tumuhunga gushika uno munsi ni giki uvuga uti jewe nukuri ntacyo tubona munsi wowe ubwawe cyo tumuhunga n'igiki no munsi je ubu je nta guhunga kwe kuko rutabaye nyene naje nkabibona urusoro rukavuga nyene naje nkabibona ati ziko zirasara ngaha sindovaho mm. rega n'urusoro wogumvuka ca urondera ahantu utariko uravuka baruhungiraho ntuwoca uja hakurya y'ibihugu oya nk'uko mbonye baguma bicana eh? niho ndobona naje kugenda ariko igihe kimeze uku ntacyo tumuhunga oya ntacyo tuma kwe remesha abana bagenzi bakiri hariya nyarugusu ntubaremesheje none nubwo biri uko nibaze nyene bihangane bazobagarukana none ko dusabye nyene leta ibagarukane nivyo vyobasaba nibabe bararema mu bataragenda kubazana serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago uyu mutamakazi nawe ngo yabonye indwara yakorera iteye acabona guhunga ico gihe ngo yagiye agurishije utwiwe kugira ashobore guhunga twabonye abandi bantu benshi biruka cyane tubona abantu barahunze tuvutse tubona baducako imiduga amamoto tuvuze bagabo none twebwe ngaha tuharindiriye iki ikindi nzarafata n'umuryango wanjye cyinshi ndahunga ndagenda dushitse ku mupaka wawe wose mm. twumvutse ubaho nabi none rero maze kubirabuka oya nabwo tugiye mu burundi maze kugaruka ngaha mu burundi nasanze agahengwe kariho mugabo mbona umenga ubuzima ntibubandanije neza n'inzara yonyine mbona iraduhanje none uhungutse wari wagiye ugurishije ibintu eh none byarononekaye nyine eh none wowe umaze kugenda mama umaze kugenda wagiye gujije tukabaza none bigenze gute kugira ngo umutse muhunga ati turahunga nyene maze rero natwege rero natwe nsambuza mbwiye umuryango wanje bakaduhunge tumaze guhunga dusica no twabona ko mengo tubayeho nabi Tanzania nta dufiseho nta muryango dufiseho bayiseho tubona umenga bagoma bavuga ati aho munsi mwafaswe ahitse igihumbi cyo kugira ngo ukironke ni ukuri n'ingorane urabona abantu barasumbanye kweri kandi abantu bagumye ino barabayeho baguma bararonka akanoti ukizire ngo ndagiye guca ako gahera si sawa aguhaye igihumbi n'atanu urakora kuva mu gatondo saa sita saa indwi akugiriye ubuntu akagutahura duhunge ngahe kabonga eh, wifuza ko homera gute mu oba amahoro hakaba umutekano n'ubumwe kuko navyo nivyo byubaka igihugu isanganiro iradukunda evangelina akavuga ko ubuzima arimwo bugoye kubera inzara ngo n'umugabo wiwe yarabataye ahunga inzara mfise narimye nta tongo mfise n'umugabo wanje yaciye agenda kubera inzara nyinshi yasiganye umwana sigafise n'imbanya caragenda kubera inzara sinzano yagiye ubu ni ukwezi kuraheza atonze mm, kubera inzara nyinshi turagenda tukarondera n'ikibaruwa tukabura ni kuvuga aho ukora aho nkora nyene kugira ngo baduhe amahera tukabona n'abayaduha uvyeka ngahe je n'uyu nyene mpetse nimba nyene fise none kuno munsi ubayeho nko mu buhungiro no gutara ukavuga uti ubayeho nabi n'umugabo ukuvuze ko amaze ukwezi ahantu utazi yari nanatagaruka duce bigenda gutya natagaruka nzora abanyene kuntu ngenda bishikiriza abatware ndabikunda bose gusubira ubu ndacarindiriye kwanza none iyo wajya uva nta tungo mwarimo bisaba kimwe gusha n'itongo itongo naragurishije iparasera ca ndaza kugira ngo ndonke naho uriyo kuza none ico tumye uhungaye cari giki ikintu cyatumye duhunga bijya bintu by'imyiyerekano bajya baguma bica abantu bijumbura mu rugombo haraza nk'abantu bakavuga ngo ku mupaka ngo cabuka ihongo ngo bawugaye ngo none ngo abantu ngo barabe ngo ukuntu bahunga mm. umugabo usubiyeyo hariho agatego kasigaye ubu kariho gatoya nyine ubwo mu mwanya nubashitseho kubera nuba ntararima ibintu bica bisaba yuko noca ndondera nyine nk'ibifashe none wowe icyatumye uhungabona cyari cy'ukuri ku bwawe nticyari icy'ukuri mu bisanzwe kwari ukugira ane kugira ngo duti byacu ingo zacu zononekare none gushika gusaba iki muri rusange ubwira uronkamo amahoro uronke n'ubuzima bwiza kandi wipfuza no guhunguka mu rwanda cyangwa se intambamyi ndacyafise intambamyi mu busanzwe ikintu twaba turondera turondera amahoro n'umutekano nta mm-hmm. mugabo yari uwo mubwira iki mwaka kanya umugabo wanjye yari mwaka kanya yitwa uko ibintu byanjye nataye ntibyinshi kandi n'ubuki ikintu musubicuza n'ubuzima bwanjye nimo ni bubi wataye ibiki nataye ivyombo kandi gushika inzu n'inzu twabamwiza yarabomotse none rero nta kuntu wumva wokwiyumvira yuko yata bintu wowe waratayeyo kandi n'ibintu byose navyo nari narahunganye nari nazanye bikeya none biza byarasanzaye mubandanya mukurikira ikiganiro isanganiro ry'imiryango kuri mwebwe mwadusamiye hagati twari ko tuganira ku buzima bw'abanyagihugu b'ikabonga muri komine nyanzaraki mu ntara y'amakamba bari bahunze ariko ubu bakaba barahungutse ibyo bihuha byavuga eh. ngo hunga ngo ni manda ngo baratumara ngo ni muhunge tungiye ngaho hakurya rero hanyuma tuharindira turindira ngaho abantu batangira gupfa bishwa n'amacinya hanyuma cyambara umugore ati ngo dutahe dutashe tugarutse tugenda kuraba imirima dusanga imirima baciye bajamo y'amateke y'imyumbati basoromye abasuma hanyuma turaguma ngaho tumana na kimwe mugabo abantu baguma bagenda bagenda bagenda twumva abantu bapfuye n'amacinya turagumaho turagumaho ejo bundi rero haza igitantabukikira kiramujana kimujana ngo igiye kuramutsa nyina umugore iwanje ama mujanye ahwanije amezi umunani umugore werahunze rero eh. yajanywe nande yajanywe n'abandi ngo bahunge hanyuma rero ubuvuwa mwahungutse kandi amezi umunani niyo aheza agiye rero ubu nsigasigara mu buzima bubi none abana barakuze bo bari ifashanye baraduhaye none twarahetse mm. ifashanye bari baduhaye utwo kurya eh, ukwezi bongera baduha n'utwombo nuruvuga uti rero no munsi yataba warahunze mumeze bumeze neza eh mbameze neza kubera mba nikora kutwumbati twanje bagenda nkasoroma nkakabase bakamara nko nk'ukwezi ko narumwe rero hoho nkaza nonde ino eh, genda rondera n'agafaranga ngurutuboga agatsima ndakifitiye none sigenje nga kwituka ikiro ni gihumbi ari imirimo wagigurishije mugabo gihugenda oya nta numwe nagurishije mugabo ne nasoromye nyene nkibigundu bujika nka 30 ngenda ngaho ku rusoro tuzanga abasuma barayivye oh, ingarutse nasanze bakuyemo uvuga ngo nivyo bavaho ntivyabaye bababwira ngo iki ngo murapfuye eh none ko batu barati abanyabujumbura tukabona baza ari benshi gose imiduga amamoto birwa baragenda ijoro ryose natwe reka tugende ntibadusanye ingango batuyice none uvuga uti hakogwa iki kugira muronka umutekano ahungutse muronka amahoro musubire mubayeho nkuko mwabayeho nka mbere yuko no kontorora gose ndavyiyumvira mubishizemo ingufu kukubera n'abanyepolitiki bakurikiranye bari hanze mukwiye bahunze ingufu zabo zoca zihera bakaza tukabana kuko umutekano urahari kandi abahunze bavuga yuko mu Burundi atamahoro ahari bacagumayo kuva kuva bahunga rero ivyo bintu ngo ni manda yakanga ya gatatu nta muntu ndumva yagiriye nabi no cyangwa ngo ari karahunga duhejeje kuganira n'abo banyagihugu twaciye twegera buramatari wa komine makamba niyo kuri Brigade aho amenyesha ko komine Nyanzarake ariyo irimo abantu benshi bahunze ngo mugabo ubu haramaze guhunguka abatari bake ngo kuko basanze ubuzima bw'iyo bari barahungiye butoroshe arongera akamenyesha ko mu ntara aramutswa atanzari hari komine Nyanzarake imwe mu makomine atandatu agize intara ya Makamba ni komine nimwe abantu bashoboye guhunga kuva mu mwaka uheze bahunga imigumuko n'ibihuha mwese murabizi ko mwari mu burundi hanyuma rero bamaze guhunga batari bake bamaze kubona ko bahunze ibihuha ndetse bamaze gushika mu gice Tanzania bakabona nyene babayeho bashoboye guhunguka mu bihumbi bishika mirongo itanu bari barahunze mu ntara yose abenshi bahunze nabo muri komine nyanza kuko benshi baca ku mupaka wa kabonga bajya ku Tanzania numvuga ko hamaze guhumuka abantu batari bake cyane bamaze kuza bava i Tanzania bava eh, muri Congo bava no muri Zambia Mugabe benshi bari bahungiye mu kibuga kibanyi cha Tanzania abahungutse uravuga bati ntibura nk'imfashanyo zikwiye ku murengano ko muyibajije yuko bamaze igihe gito muraba hafi gute abahungutse bujya nivyo imfashanyo bibaza ko batazogaruka rero bagarutse ibice bibagora kubaho mugabo kubera abanyamakamba dusanzwe dufatana mu nda dusanzwe kandi dukundana hagati yacu kandi n'abahunze ntibahunze kubera tubanka byavuye kubera mu bisafisi uko yaremwe harimo abatinya kubera amagara barafashwa rero cyane n'ababanyi mu byo bashoboye kuronka cyo kubatahukana mu zabo ariko abashoboye kuza boza mu kurindira yuko icyo gikorwa gikorwa ntitwabwira ngo ni bagumayo ngo barindire yuko babahungura abashoboye kuza boza kugira baze bana nk'ubu imvura igira itasure amatongo yabo ari ngaho batere barime nk'abandi kugira ngo ntibaze bamwe bateze amashi hariho ikindi abandi basa n'abahungukiye iwawe mu bwo bitwa kandi impunzi bahungiye mu gihugu bajya mu bava mu ntara zitandukanye nko mu za cibitoki za rugombo kuko uciye nko mu kayigoroho y'inyarugusu ni ibirometero mirongo ibiri uba atari kure cyane rero iyo baje abantu bahungutse bavuye mu gihugu kibanza cya tanzania bagasa mu ntara ya makamba iyo tubimenye kenshi duca dukorana abajeje intwaro mu ntara no mu makomine ba musitanteri tukaraba ingene twoshobora kubarundira itike kuko twaba twabikoze kenshi babaja mu cyanguzo muyinga zangozi kirundo muri iyi saha nibaza ko abantu bari barahunga n'ikimenyamenya ni uko amahoro umutekano ndetse mu ntara yacu amakamba makamba nagakacira ntawarashe ntawerutse ku wundi ntawahagaritse ukundi aho mwaciye mabanda aho mwaciye mu mayiri nyanzarake aho mwagiye hariya ku mugina mwabonye ari amahoro makamba ni nyabagendwa si makamba gusa ni mu gihugu cyose mu ntara zose aho maze guca aho maze kuja hose na mahoro abo nabo baba bavuga ko bahunga kuraba neza n'abari bo ko atari babani bagomba gukamisha izo mvugo zuko menga hari itagenda neza mu gihugu kugira ngo ari byo barondera hirya no hino bashobore kubishikako ahubwo benshi bitwaza ngo inzira batuma bahunga inzira mm. urayemera ko yari mu makamba twebwe nta nzara makamba ihari bagakora ingufu barazifise kuko ivyo gufungura babifise nta nzara ihari ariko baravuga yuko gufungura ryaduze ari igihumbi ifu ry'ubududu ariyo bavuga ry'umumbati muci niko bimeze muci igituma biduga nuko ucu usanga ababijya ni benshi kandi igituma ababijya ari benshi ibigori biba byamaze kugabanuka kuko urabona vyera mu kwa kane mu kwa gatanu mu kwa gatandatu mu kwindwi k'umunani baba ariko barafungura ubugari urumva rero bimaze kugabanuka nico gituma uca usanga abantu bose baca birukira kujya dufatire hamwe hari abahunga ibihuha n'abahunga inzara umva rivana ukuntu umuntu avyakiriye iyi ntwaro muriko mufasha iki kugira abanyagihugu ntibashobore gutwarwa n'ibihuha cyangwa n'ibintu bitagira aho bifatiye ugasanga bariko baraja kugorerwa mu mahanga kandi bari babaye mu matongo mu ntara ya makamba jewe nserugira imbere y'amategeko nta muntu n'umwe ariko arahunga inzara ahari nta muntu n'umwe ariko arahunga ibihuha ahari byarigeze kandi bibaza ko mwana koze ingufu zose ubwa ntibahunga ariko baragenda dushaka tumenye uno munsi muri ko kingira gute kugira umunyagihugu ntashobore gutwarwa n'igihuha nabyo bamaze kugira ibibazo bari kandi bakaza bicuza nibaza ko atabihuha bihari kandi kandi niyo twumvise agahuha turabwira abenegihugu uti ni ba bandi mumenyereye ba bandi bamenye ku ibyo batabiriye akuya bagomba gukamisha iminwa yabo kuko bobo gukora ntavyo bashoboye bashoboye kuvuga abantu rero bakunda kuvuga ntaco bakora ntaco bahereza amaboko abenegihugu ubu barabahinyuye buno babahinyuye ibyo bavuze ntibabishyira ku mutima bo bari ku kivi ico twama twabwiye abenegihugu tuvuga tuti mugume mufatanye mu nda tugume duteramiye amahoro n'umutekano bansesa nkuyoze bansumirinda tubime amatwi twe twigumire ku kivi amahoro umutekano dufise tuyakamishe ibikorwa vy'iterambere Nino kuri iryo jwi rya buramatari niyo kuri gad turangirije ko kiganiro isanganiro ry'imiryango cuno munsi ndabibutse ko twari ko tuganira n'abanyagihugu bikabonga mu ntara y'amakamba bari bahunze aho batwiganiriye ahanini ubuzima bwabo bwo mu buhungiro hamwe n'inyuma yaho batahukiye mu Burundi ndabashimire rero mwebwe mwese mwari muduteze yomi mwebwe mumvikanya amajwi muri kino kiganiro nibagiye Apoloni dusabe hamwe na Jean Pierre Misago bamfashije kwegeranya amajwi mwese ndabaseze ntimuzigere ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu cyari ikiganiro isanganiro ry'imiryango